Klubi i mëngjesit në Club FM dhe Club TV. Psst, po fillon. Mëngjesi. Si e O shpendi e se s'du të them zogu se të mund. Si je zog. E di çoni. Ka sa shumë. Po un kam me miq dhe me shok sigurisht se ka një nivel shakaje kështu. Po ka sa njerëz që ti s'i njeh fare, mm. që është element burri ti ose ti mendon se është. Edhe kur të thonë ç'kemi shpirti Ups. Si se kon shpirti. Ehm. Po e gjete këtë konfidencë ti? Un eh, dy shpirta kam, edhe Zakonisht janë kështu. Edhe njëri s'të takon ty. Po, i kam pjell vet. Domethënë, Ja fitë mi, u shpreha keq, ha? Mm. S'ka gjë. Sa më thua, s'ka. Ja, ja. S'ka gjë. Shpirti. Jo, jo. Zemra. E mirë, mirë. 74 minuta tani në klubin e mëngjesit, miq të dashur, ne jemi këtu çdo ditë me juve nga 7-a deri në orën 10. Un Blendi bashkë me Jerin me Adin, me Oltën dhe me Lorin në këtë mëngjes të bukur sot. Do të kemi edhe Gimbaçin këtu pak më vonë. Për uh, për të folur pak për uh, nuk do të flasim për një libër, do të flasim për librat. Po. Mm -hmm. Për librat, meqë është edhe panairi duke ndodhur. Tam. Po. Ka qenë njëri prej jush akoma? Jo, ja, akoma. Sot e kam lënë ja, me Olta, po nuk e di. Sot pas emisionit ndoshta. Po. Ashtu e bëra unë vjet. Sot pas emisionit po pra, edhe gjithmonë shtyhet. Di që mbasdite ka shumë njerëz dhe nuk Ka ka më shumë njerëz pasdite. Po mirë, atëherë paradite mund të jetë opsion i mirë, ne po, kemi pra. dhe ngjitur këtu. Mm. Unë vjet nuk vajta dot. prej eh, apo jo vajta vjet. Po. Mukajetit dhe as parvjet nuk vajta prej. Un kam 3 vjet pa shkuar. 3 vjet e fundit nuk kam shkuar fare në Panair. Mm. Ja se ç'a. Eh, s'ka gjë, mos u mërzit ti. Është mikrofoni im që punon kështu. Pak erë fry në studio, s'ka problem. Po. Mendova sikur. Jo, po s'është. Në qoftë se ti mendon se mund të më kompleksosh mua duke thënë vinim ne si dy zogj Absolutisht Me Lorin, unë uh, u bëra kaq tani, ikën ato Jo, jo, s'po e të fjalë Po, o si je, zog, por uh, çështja është, uh, mund edhe mos ta thuash si dy zoçka Po vinin ata, punë e madhe uh, Por uh, unë kisha nja dy tre shishe që doja t'i T'i flakja. Mm. Dhe ne kemi një gjë atje. Kur un kam plehra për të hedhur në mëngjes, i biem këtej. Kur s'kam plehra i biem andej. Ë uh, kur sepse këtej ka kazan. Andej s'ka kazan, po është mm -hmm. pak më shkurt ose na duket ne. Kështu që hodhëm ato. Edhe ishte një çfarë kush ishte aty? Ishte një nga këto djem që mbledhin në kazanët, po. Herët në ah. mëngjes ai, kështu. Edhe i hodha unë ato shishet. I thashë ti mirëmëngjes. Se s'kish asnjëri tjetër aty vërdallë. Tani. Edhe ai po mirëmëngjes. Pastaj ne ikim. Kur thotë, "Oh, Blendi." Po. Ishte shumë e bukur. Edhe u kthyem. Oh, ç'kemi? I them, "Përshëndetje." Tha, "Jo, tha të njoh, tha, se unë të dëgjoj në mëngjes." Edhe kur aty pashë kishte një kufje. Mhm, po dëgjonte. Si e mbante, e mbante në vesh, po dëgjonte Club FM-in, supozoj, nuk e di. Si e kishte emrin. Po nuk e njohim me emër me firmën. Do ta pyes për emrin. Jo, po ishim këtu, e kemi qenë. Ishim më shpejt. Ne ishim vonë. Ti nuk ishim ishim vonë. Urdhëro? Po ishte ndonjë këngë që pëlqeu. Jo, nuk nëse ka, mund të shkruajë. Nëse mund të shkruajë, nuk e di a ka telefon apo po mund të ketë telefon se. Të paktën një nga këta kështu, të vjetrit. Të thjeshtë, po. Po. Se tashi po paragjykojmë ne, ai mund të ketë një iPhone Plus. Po të shohim. Ai është iPhone 6 Plus. Ose iPhone 6s Plus. Ai mund të jetë i fiksuar pas teknologjisë. Po, kush e di? Po gjithsesi. Ëh, uh, kjo është surprizë e mirë. Sot në mëngjes, uh, ne ju përshëndesim. Qofshi juve duke mbledhur kanaçe, Qofshi duke veshur fëmijët, qofshi duke shkuar për në punë me Range Rover Vogue, a ku di unë se çfarë. Është njësoj për ne. 7 e 7 minuta po shkon 7 e 8, është e premte kur muzikën e zgjidhni ju në klubin e mëngjesit. Kështu që jepini, është 069 20 70 222 dhe Gloria Gaynor vjen që në fillim me I will survive.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 Dhe sot Blendi kam zgjedhur një filozof italian shumë i lashtë, uh, Seneka. Më mirë, latin po themi. Po. Mhm. Ë, shprehja është kjo. Nëse do t'i nënshtrosh gjërat që zotëron, Nënshtroju arsyes. Nëse do t'i nënshtrosh gjërat që zotron, nënshtroju arsyes. Se përndryshe gjërat që zotrojnë, që zotron do të të nënshtrojnë ty. Po s'ka vlerë pastaj. Okej, okay, faleminderit. Të lutem. Jeri. Me Seneca, mm. që në mëngjes nga lashtësia. Mhm. Mm Për çfarë kjo. Kujton një telefilm? Kush? Ëh, uh, Është një ka qenë një prodhim i HBO-s dhe i BBC-s. Mm. Dhe uh, quhej Rome. Ka pasur dy sezone, është si mini serial, nuk ka qenë tepër i gjatë. Unë e kam shijuar shumë. Dhe nëse e gjeni dot, jua rekomandoj që ta se gjendet. Gjendet. Në qoftë se është mm. pro prodhim shumë i mirë. Ëm uh, tregon gjithë historitë Jul Cezari, Pompei, uh, ka dy personazhe. Janë mm. dy persona, e kam parë shumë vjet më parë. Ndoshta po bëhen pothuajse 10 vjet më parë. Mm -hmm. Në qendër ka vënë dy personazhe që janë dy ushtarë të thjeshtë. Njëri që quhet Pullo, edhe tjetri që s'më vjen tani si emër. Dhe mbi historinë e këtyre dy personazheve, pastaj ndërton këtë historinë e madhe që njihet të Romës së lashtë, mm -hmm. këto personazhet që i kanë sigurisht që i njohim nga mm -hmm. nga historia. Kjo është melodia, meqë ra fjala, kjo është kjo është Tema, si i thonë. Muzikore. Kur fillon është shumë e bukur. Ja shumë e bukur, vërtet. Po. E ti ri ri ri. Çfarë do të muzika më? Edhe mund t'i shikosh këta Bëhen gjithsej më duket 20 seri Po të shikosh vetëm kostumografinë për shembull mm -hmm. Që kanë përdorur ata tek, tek filmi Ka një kostumografi fantastike Sepse janë marrë dhe i kanë bërë të gjitha me dorë Domethënë, veshjet, mm. uh, parzmoret, këto gjërat e lëkurës Të gjitha Rripat, gjërat që mbanin ata ishin të gjitha të bëra bëra me dorë, domethënë edhe tregon që kishin punuar në mënyrë që çdo detaj të ishte i përsosur, xhiruar në high definition e të gjitha këto. Po mhm. disa nga aktorët më të mirë, ë uh, britanikë. Më kujton diçka muzika, melodia, por Romi Rom. E tregonin se si ata kishin një zakon për shembull në Romë, se kishin marrë shumë baza historike që zhgarravisnin nëpër mure. Mm. Një jo vetëm uh, parrulla e gjëra kështu, po edhe kur donin përqeshin dikë për shembull bënin ca figura si flet rufet dikur e, ata i bënin pikturonin gjëra mm. kështu. Ky është i tillë edhe vizatonin se çfarë ishte i tillë ai dhe s'po them se çfarë vizatonin. Po gjithsesi, um, kemi tani edhe Oltën tonë të dashur, e cila na informon për motin e ditës sot. Jepi Oltë. Gati gati 12 gradë është në këto momente dhe 23 do jetë maksimalja për sot. Parashikohet një mot vetëm vetëm me diell dhe 2% janë shanset për shi. 2% të papërfillshme. Të papërfillshme fare fare. Ja, ah, sa mirë. Gjithashtu edhe fundjava do jetë super, 21 do jetë maksimalja, 11 do jetë minimalja. Nuk po vjen në zbritje. Po. Kështu mm. duket në fakt, por ngrihet prap diku te java tjetër, te marta. Më pëlqen që shkëlqen dielli gjithandej. Mm. Dhe Po ke të drejtë, nga e hëna e datës njëzet e tre do kemi ulje temperaturash. Ulje temperaturash po. nga e hëna e datës njëzet e tre. Do me thënë që dhjetë do jetë uh, minim maksim minimalja dhe shtatëmbëdhjetë do jetë maksimalja. Mirë, ajo është mbas pra, një jave tjetër. Po kemi jo këtë të hënë që vjen dhjetë. Por gjithsesi deri në datë njëzet e gjashtë nëntor do kemi vetëm diell. Faleminderit Olta. Faleminderit Olta. Të lutem. Ok, ja ku e dëgjuat edhe motin, miq të dashur, dëgjuat uh, shprehjen nga Seneca, që në qofë se do që ti Edhe një herë si ishte? Nëse do t'i nënshtrosh gjërat që zotëron, nënshtroju arsyes. Nënshtroju arsyes. Sot muzikën e zgjidhni ju, prandaj ne ju ftojmë në 069 20 70 222 që të kërkoni këngët që doni të dëgjoni në klubin e mëngjesit 069 20 70 222. Adi, ke ndonjë kështu? Ke ndonjë për veten tënde? Për qejf? Ndonjë këngë? Ku ta di unë, ndonjë këngë, ndonjë grup apo diçka që Do ta dëgjosh sot mëngjes. Ja do ta mendoj. Vrite mendjen për diçka. Atëherë tani e ka radhën Duran Duran, uh, Pressure Off në klubin e mëngjesit. Bukur. Mirëmëngjes që të gjithëve. Unë dua nga Blink-182 What's My Age Again. Po pak më vonë. Kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit. Ju përshëndesim, ju mirëpresim. 069 20 70 222 çfarë do të dëgjosh? Another country Zgjohuni gjumashë, zgjohuni se është e premte. Zgjohuni se muzikën e zgjidhni ju, po në klubin e mëngjesit në Club FM në 100.4, kështu që ejani dhe na shkruani, ne ju mirëpresim çdo mëngjes me juve nga 7:10. Këtë punë kemi. ë uh, dhe sa mirë që e kemi. Po ë uh, do të thosha diçka. Po shikoj atë diçka që ka ndodhur në në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mm. ku E shiko, ë uh, Ky uh, është njëri, është njëri, uh, një zotëri që e ka emrin Gail Standish, i cili ka hedhur në gjyq uh, zonjushën uh, Taylor Swift. Pse? E ka hedhur në gjyq me akuzën se Taylor Swift i ka vjedhur tekstin e tekstet e Pam. Ka mbetur pa punë. Ka bërë një këngë që e ka bërë para ca kohësh. Dhe thotë që e ka e ka bërë me copyright e me këto gjëra të tjera. Dhe thotë mm. që kënga ime dhe kënga e Taylor Swiftit 92% të refrenit po. e kanë të përbashkët. 92% të refrenit, ndërkohë që refreni është vetëm katër rreshta. Po, po. Kështu që merre me mend se sa për sa bëhet fjalë. Uh, për disa fjalë, sepse ai thotë për shembull që And the fakers gonna fake and no no no no. no. Kurse ky e ka. Haters gonna hate, players gonna play. Watch out for the fakers, they'll fake you every day. Edhe i kërkon asaj 42 milion dollar. Për kaq 42 milion dollar. Do të bëhet i pasur. Kjo ka mbërritur okay. para gjykatës dhe gjykatës ka qëlluar një farë Jesse Graham, mm -hmm. i cili është edhe fan i Taylor Swiftit. Edhe i ka thënë atij djalit, i ka thënë në gjyq atje. Mm -hmm. I ka thënë uh, çuno i ka thënë shake it off. shake it off. e ka vëdhali. Ë uh, i ka përdor, ka përdor edhe këtë fjalë nga ato. Kështu që lëre fare, lëre fare se nuk nuk bëhet kjo punë. Nuk mund të kërkosh ti për katër rreshta, thua se kam 42%. Më ka vjedhur tekstin. Nëntë kam 92% thoshte ai të katër rreshtave dhe m'i ka vjedhur ajo mua sepse unë kam bërë me copyright një vit para se të dilte kënga Shake It Off. Kështu që ai thotë, e këto janë fjalë të gjuhës angleze, këto janë shprehje për më tepër. Që të rinjtë i përdorin mm. në rrugë dhe siç i përdor ti, mund t'i përdori pra, edhe dikush tjetër. Vetëm për fjalët, jo për muzikën. Për vetëm për tekstin. Ja, për tekstin. Për tekstin. S'ka lidhje fare me muzikën, vetëm për tekstin. Teksti është i ngjashëm në 4 rreshta 92%. Ja, okay. ka përdorur disa fjalë të ngjashme. Edhe nuk dihet nëse Taylor Swift a e ka dëgjuar, a s'e ka dëgjuar ndonjëherë këtë këngën e këtij. Taylor Swift ka thënë unë këngën s'e kam bërë as vetë, e ke më shumë këngë ma kanë bërë të tjerë, unë thjesht e kam marrë këngën. Edhe nuk t'jap 42 milion dollar or zotëri, se janë shumë. Kështu që kështu ka përfunduar kjo punë. Po njerëzit nuk reshtin se kërkojnë, dali sa dali. Se s'i dihet. Kap ç'të kapësh do të thotë. Po, ai thonë un player, jam player gonna play. A ke parasysh? Edhe kaq, kaq, po. Shake it off, shake it off. Mm. Kështu që Taylor Swift i ka akoma edhe sot 42 milion dollar. nuk ia ka marrë zotëria që pretendon tekstin e këngës, tekstin e refrenit të këngës. 92% e tekstit të refrenit po, është vjedhur prej meje. Po, 42 milion dollar. Lutem, tani. po, lidhi në këtë, t'ju jap edhe llogarinë bankare? Apo do m'i sillni cash? Mirë, kjo është kjo është kënga që doja të dëgjoja unë sot në mëngjes nga Blink 182. Zgjidhni muzikën, bëhuni pjesë e përzgjedhjes muzikore, se thua drejtori artistik i programit, për sa i përket asaj eh, asaj pjese. Ej, um, kemi edhe ca lojra e kuice e gjëra tjera për të bërë në program, si çdo ditë tjetër unë ende nuk e kam gati një anagram për sot, por do ta kem Pas këngës tjetër, po. Mhm. Uuu, shiko pas ka balada, që janë duke ardhur në klubin e mëngjesit. Oh, Rëna mi më shumë. Shumë kohë pa dëgjuar kënga White Snake. O, vërtet e ke? Po. Të kjo, ecën në robi rrugës edhe her pas her edhe dëgjon. Is this love that I'm feeling? Tani okay. çfarë ka ndodhur siç e kuptova? Ndodhi që isha me Lorin, mm. takuam një person, pastaj kur jam ndar me Lorin, un thjesht pash dikë tjetër. Po mirë. Rastisi, po. Shumë mirë. Ai ai atë tjetrin që s'e ka parë Lori, po që ta ta bëjmë. Tani un dua t'ju do të bëjmë një një gjë të vogël, ëm në lidhje me në lidhje me lojën, që ta kuptoni edhe ju se si se si duhet luajtur tamam tamam. Mhm. Ka një ndryshim të vogël të të rregullave. Kur dikush bën një pyetje, Po. Dhe është i sakt. Përgjigja është po. Mm -hmm. Ai ka të drejtë bëjë dhe një pyetje tjetër Okej okay. Dhe nëse prapë është i sakt Ka të drejtë bëjë dhe një pyetje tjetër Në rregull, e kuptova Nëse nuk është i sakt, radha kalon Tek tjetri Tek lojtari pasues Okej okay. Për juve që sapo na bashkoheni, miq të dashur Kjo është loja uh, Gjeni kë ka parë Jeri. Okej. Okay. Atëherë Jeri pyetjen e parë po e bëj unë. Mhm. Mm A është uh, vajz? Jo. Është një artist. Pam. Po. Okay. Aktor. Be, një sekond pra se oh, sapo e shpjegova. Po, uh, memoria, e ke parasysh memoria është e peshkut. Sapo e thash. Nëse Po ah, mirë, mjaft. Okej, okay, dakor. Një pikë. Po mirë, le ta le ta le ta le ta përdorim këtë katastrofë për ta shpjeguar lojën dhe për ata që na dëgjojnë. Miq të dashur, um, juve mund ta gjeni se kë ka parë Jeri në 069 20 70 222, ndërkohë që ne luajmë lojën këtu brenda. 069 20 70 222 dhe i pari që e gjen personazhin ka për të fituar një dhuratë nga ne këtu në klubin e mëngjesit. Kështu që edhe një herë tjetër, uh, Adi është një artist pra. Është politikan. Jo, është artist pra. Ah, më fal. Oh, nga trova. Nga trova se nga trova Olta. Tani ndonjëherë shkruan edhe mbi politikën. Jo, jo, mos mos jep ti, mos jep. Është piktor? Jo vetëm. Ah, jo vetëm. Ah, di pra. Shkrimtar? Po. Poet do e quaj ajo. Edhe merr shkruan edhe poezi. Okej, okay, Adi pra. Mm, është mhm. mbi 50 vjeç? Po. Wow. Mm. Është me flokë të thinjura? Patjetër që po. Wow. je afruar shumë atje. Adi po dehet nga suksesi. jo, jo, po. Mm. Më the që regjizor nuk është, nëse. Jo, nuk ka lidhje me filmin. Mhm. Mm Okej, okay, më dogje. Më dogje. Olta. Olta. E ke parë te shkolla Iri? Jo. Lori. Ë ka vuajtur në diktaturë, ka qenë i internuar. Ë i burgosur. Po. Lori. Ka vuajtur, e drejtë. Është ka dhe pa, ka i ka flokët pak të rëna dhe ka dhe kaçurela. I ka si kaçurela. Shkalafitura, do të thosh. Shkalafitura, po. Është mbi 60. Po. Okej. Është arkitekt. Po. Ah, okej. E ka inatin me veriun, një herë shprehur keq për veriun. Po. Drejt Lori. Tash i çat them. Lori mund ta mund ta gjesh Lori. Ta them. Maks Velo. Bravo. Bravo Lori. Bravo Lori. Bravo. Bravo. Si e gjeti o zot. Njeri nuk tha ndonjë gjë ty? Jo. Jo. Të kam dëgjuar që flet ca çudira. Po unë ta kam thënë Blendi, unë në rrugë eci me kufje, kur jam vetëm, nuk dëgjoj asgjë. A vetëm me pe, vetëm e pe. Thjesht e pashë. Nuk t'u sul ty. Ah! Jo, jo, ishte i qetë. Ishte i qetë. Dëgjoj një gjë për Shkakun që thoshte që nuk përdhunonin në kohën e komunizmit, vetëm po të doje vetë. Ah. U shpreh për atë. Më thash. Është i tem. Wow. Wow, kaq sa është. Që unë nuk jam fare dakord. Imagjino, imagjino. Pavarësisht se nuk kam jetuar në. Më po vetëm po të doje vetë. Kush kush femër nuk do të përdhunohet po, pra. në diktaturë. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit, miq të dashur, ju përshëndesim. Kjo është nga Whitesnake tani. Is this love? Ju mund të kërkoni këngët që doni të dëgjoni sot në mëngjes. Jeni të mirëpritur. greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Hello. Ora shënon 7:45 minuta, jemi me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV. Sot muzikën e zgjidhni ju në 069 20 70 222. Ndërkohë jemi gati për anagramën e ditës së sotme. Anagrama në klubin e mëngjesit. Dhe fjala është Blendi po vizaton një tren. Emi. Do të vizatoj një tren. Shumë bukur. Faleminderit. Se dua të ta ngjyros prandaj. Po, po, po. Shumë e fiksuar mbas këtyre. Ëh, më pëlqen shumë ajo ngjyra. Mm. Po bëj një lokomotivë Iri. Po. Ëh, që është pjesë e anagramës sot. Drejt. Po mundohem ta bëj si ato lokomotivat socialiste Se ne vetëm ato kemi parë Se treni vdiq bashkë me sistemin S'na erdhi një lokomotivë e re, s'na erdhi Që që këtë keni nga unë A, dhe re Sa bukur Anagrama sot në klubin e mëngjesit është Na la treni de Wow Na la treni de Ede Ede 069 20 70 222 Dërgoni mesazhet tuaja është, është sigur Të pyesësh dikë pe Korçe. Mm. Se ke ardhur me dy ditë vonesë? Na la treni de. Na la treni de. nuk erdhi deri në, nuk mbërriti në Gur të Kuq. Ande, ku shkon ai? Nuk e di, a shkon më treni? Nuk shkon fare, më duket, në Pogradec. Nuk shkon, nuk shkon. Nuk shkon. Ja. Nuk shkon. Pa pse do shkoj? Ç'do bëj? Po ç'do bëj tamam? Është lodhur shumë. Ka dashi furgona, kamiona etj etj etj. Po këtë duhet të imagjinoni juve, sikur uh, miq të dashur, sikur jemi në një situatë ku treni ende të të shpie në Korçë. Mhm. Mm po këta miqtë tanë i kalon treni de. Kështu që pse kaq vonë mo? E po na la treni de. I bëra edhe një hekurudhë poshtë, e kisha e kisha kështu në hava. N A L A T R E N I D E na la treni de. Olta cila do të jetë dhurata? Një orë nga Prime Watches. Faleminderit. 069 20 70 222 069 20 70 222 na la treni de është anagrama për uh, ditën e sotme. Olta thot, a mund ta ndërrojmë Olta sot? A mund t'i japim këtë dhuratën nga Bio Center? Po mirë. Okej, okay, atëherë meqë e kam këtu përpara. Mhm. Mm Çfarë ka sot nga Bio Center? Nuk e di. Janë uh, Hidha anagramën dhe më e thua anagramën. Kemi për shembull gjalpë, gjalpë të farave të lulediellit. Bio. Thotë përbërësit janë fara luledielli të pjekura, që është produkt biologjik, ë uh, mund të përmbajë uh, mbetje susami dhe frutash të thata. Produkt nga Terra Sana, Bio Center Albania. Bio Center Albania miq të dashur ka të gjithë produktet bio. Na la treni de i ka të gjitha produktet bio dhe ndodhet uh, në rrugën Sami Frashëri përballë me Lësërin atje pranë sheshit Wilson, një dyqan uh, shumë simpatik, i ndriçuar mirë, edhe e gjeni mu në trotuar në rrugën kryesore tek Sami Frashëri, ku çdo gjë, çdo gjë, çdo produkt është i certifikuar bio. bio. Mm -hmm. I certifikuar bio dhe um, ky është pasioni i Sarës, edhe Ajo e njeh shumë mirë këto. E ka kthyer pasionin në në punën e jetës së saj. Kështu që ajo mund t'ju tregojë gjithçka mbi çfarë quhet bio, si duhet të jetë bio, por këto janë ato që i plotësojnë të tëra kushtet. Dhe nuk është e lehtë të konsiderohesh bio, se kanë vënë gjithë këto. Normal. Që nga fara që përdoret në në prodhimin e këtyre gjërave. Ëm, um, se nuk është puna vetëm të mos ketë uh, plehërimin, a ku di unë uh, Këto gjërat kimike, por edhe edhe fara të mos jetë e, e modifikuar gjenetikisht. Mm -hmm. Domethënë, të jenë gjërat pra, sa më natyrale. Po. Duhet të jetë bio. Mm. Kemi edhe një uh, sapun quhet Cosmo, është ekologjik i prodhuar tradicionalisht nga sapunifikimi i vajrave bimore bio. Është i pasuruar me vaj esencial të kedrës. Kedri është Nëse unë jam i saktë, ëh, mm -hmm. Kedri, kedri është janë këto kedrat e Libanit për shkak. Një lloj një lloj një lloj bredhi. Bredhi po. Që mbahet një lloj bredhi shumë i bukur, mm. kedri. Ë uh, që është një është i njohur thotë për uh, aftësitë e tij, që ti vetitë e tij qetësuese, ushqyese dhe rigjeneruese. Është i përshtatshëm për përdorim përditshëm familjar, duke lënë aromë në lëkurë dhe duke lënë lëkurën delikate. për për gjitha tipet e lëkurës. Kështu që mm -hmm. këto tre produkte janë. Kemi gjithashtu edhe një shurup. Ëm ehm, um, ky është përdoret si ëmbëlsues në kek tahini, pije të ftohta dhe të nxehta në pite, djath, pilaf, kos, akullore mm. etj etj etj. Ky është shurup karobi 100%. Karuba. 100% natyral. Mm -hmm. Kështu të tre produktet janë pjesë e dhuratës sot. Natyrale, bio të certifikuara nga Biocenter Albania tek uh, rruga Sami Frashëri. Por duhet na gjeni se çfarë do thotë kjo anagram. Na la treni de. 0-6-19-27-12-22 Dërgoni mesazhet tuaja E di që duhet t'i ndihmoj Për shkak se fjala është e vështirë. Mm. Është një fjalë që ndoshta nuk e përdorim çdo ditë, por ndonjëherë përdoret. Le të themi që vjen nga thellësia e viteve. Nëse fjala që keni ndër mend vjen nga thellësia e viteve, mm -hmm. atëherë ju jeni të saktë. Është një fjalë që ndonjëherë përdoret si epitet për dikë, për dikë. Si epitet jo jo pozitiv. Jo kompliment. Mhm. Mm ose që e përdorin shkencëtarët. Sidomos ata po themi antropologët që merren me që shko, i shkojnë me të vërtetë thellë. Më thellë se sa Egjipti, Babilonia, mm -hmm. Hititët, a ku di unë Mesopota Mesopotamia. Më thellë akoma. Shkojmë dhe takojmë Na la treni de. Wow. Na la treni de. Mund ta hasësh në një libër historie. Kur ta them të gjithë e din, mm -hmm. të gjithë e kanë dëgjuar. Edhe përdorur ndoshta. Por po ju them, po ju ndihmoj shumë. Nuk është një fjalë moderne, nuk vjen nga kompania Apple as Samsungu, por ka të bëjë me thellësinë e viteve. Mhm. Mm Na Por Olton e shikoj që e ka marrë shumë seriozisht dhe po përpiqet. Rri rri rri kështu edhe me laps me letë si si goc. Mm -hmm. Si goc që ka mësuar në provim. Bravo Olta. Jo. S'po të del, ë? Ja. S'po del? Po se ti ndoshta e shkruaj gabim. Nëse po, ju do të bini Nëse nëse ju, nëse Nëse ju kërkoni një ndihmë nga unë, Cila do ishte? Uh, gërma e parë. Me çfarë gërme fillon? Na vërtet? Te gërma e parë nuk kam problem unë, se besoj e kam gjetur, po Çfarë gërme ke ti për të parën? N. Bravo. Bravo. N-në e ka gjetur. N-ja është gërma e parë. N është gërma e parë e fjalës që po kërkoj. Është mendja ajo që s'e dim. Jo, me pas firma. Mm, mm. E gjeta, e gjeta. Hey, Bravo. Ëm, um, le të bëjmë një pyetje nga aktualiteti para se të largohemi. Le të bëjmë një pyetje nga aktualiteti. Bali. Teti. Nga aktualiteti. Këtu në klubin e mëngjesit. Pyetja është kjo. Është ka qarkulluar zëri dhe unë me thënë të drejtën kam kam lexuar vetëm komente që njerëzit bëjnë në Facebook dhe nuk kam një burim të saktë. Mm -hmm. Megjithatë, qarkullon fjala që që bashkia për natën e bardhë. Po. Që po vjen së shpejti, kur është 29? Ëh, diku 29-ën ka lënë si natë bardhë. 29. Po. Për natën e bardhë të këtij viti në nëntor këtu në kryeqytet, mm -hmm. të sjellin për të kënduar. I bie e diel.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 Po, në fillim do them që Jeri ka parë Max Velon, E saktë. 113 mbaron numri i Ermalit dhe do ta çojmë. Ermali ka gjetur. Këtë fundjavë tek Magic Four. Oh Magic Four. Oh, sa bukur. Oh Magic Four, Magic Four. Sot është e premte, është mm. e ftuar Elhaida Dani, ndërkohë Elhaida. Po, të shtunë. Elhaida. Elhaida. Po pra. Se mund të jetë vetë Elida. Jo, Elhaida. Elhaida. Ndërkohë të shtunën është e ftuar uh, Xhensila Myrtezaj. Uh, Xhensila. Mm. Dy vajza këtë herë. Shumë mirë. Mm. Elhaida zë i jashtëzakonshëm. Xhensila sa e bukur është Xhensila. Keni parë sa e bukur është Xhensila. Me të vërtetë. Ai shoku vet është me fat. Tam. Po. Ne. Ai është funny. Po, po që sjell shumë bukur. Okej, okay, edhe edhe artistë shumë mirë, s'dua të jap. Po. Ëm, um, atëherë. Ndërkohë që për natën e bardhë Bashkia e Tiranës mm. do na sjellë John Newman. E vërtetë. Është e vërtetë. Dhe kënga e radhës që ne kemi është nga John Newman me qira fjala. Mm. Johana fiton Johana. Mirë thashë, 327 i mbaron numri, fiton dy bileta për në pistën e patinazhit tek Tirana Ring Center. Ju kë do kishit dashur nëse do të nëse do të mund zgjidhnit. Kështu, e zëmë se jeni juve në Bashkinë e Tiranës. S'keni shanse, po. E zëmë sigurisht ju për shembull një nga zyrtarët ta. Po. Po themi ndonjë nënkryetar mm. ose në ndonjë ndonjë kështu uh, anëtar i Këshillit Bashkiak për shembull. Edhe do uleshit atje do thoshin thoshte zoti zoti Veliaj, thoshte Adi, kë të marrim për uh, natën e bardhë. Ed Sheeran e kisha menduar. Ed Sheeran. Po. Oh, sa mirë. Mirë. Ed Sheeran. Ka... Unë do doja një vajzë. Një sekond, John Newman është këngëtar shumë i mirë. Shumë i mirë. Po unë di tre këngë po. nga John Newman. Gjithsej. Djali im e ka pas kënduar këtë, mm -hmm. që do të dëgjojmë tani. Mm -hmm. Kur ishte i vogël, ishte edhe dy vjeç e gjysmë në atë kohë kur kënga ishte shumë e madhe dhe ai e kishte dëgjuar në makinë shumë shpesh. Po Ed Sheeran, Ed Sheeran ka ka shumë këngë, ka shumë këngë, ka shumë të mira. Është vërtet. I see fire inside the mountain. A të di? Po, jo, po këngën Photograph. Oh, po. Pa vër një çik, pa vër një çik në kërkim atje. Bëj një search për Ed Sheeran, shikojmë ça del. Po kjo na ngjiti më shumë. Ta edukojmë Molin. Kjo na ngjiti më shumë. Thonë që është shumë interesant në koncertet live. Prandaj kam thënë. Ë shiko sa këngë ka Olta. Shiko një listë të gjatë me këngë. Po të kërkosh nga John Newman nuk dalin kurrë kaq këngë. Ke për shembull The A Team. Uh You Need Me, I Don't Need You, Watchtower, Drunk, është kënga e Sheeran, Give Me Love, Small Bump, I See Fire, Everything Has Changed, All of the Stars, Don't, One, Sing, Sing. Ta ra ta ta ta ra ra. Do. Ju shoh uh, ke ke plot Photograph që është tashi, Bloodstream etj etj. Po nejse. Okej. Nejse, nejse. Adi do donte Ed Sheeran, ti kë do doje. Bon Jovin për Lori. Bon Jovin. Po ti për vete si Bon Jovin për Lori. Po po knaqesh, po knaqet Lori, edhe unë po. kënaqur jam. Po, edhe po. edhe Lori tani thotë Sinanin për Oltën. Se një diçka e tillë për shembull Po mirë, Sinanin e kemi të Po, tash u martu Sinani uh, S'ka ma, s'e lë gruja të këndu Do bëhet edhe baba kam marrë vesh po s'ka O, oh, vërtet e ke? Mm. Bravo Normale um, Unë do doja Sian Ky hit do të jetë me siguri një hit Patjetër Unë për vete do doja Sian Sian Po Më pëlqen shumë. Shumë mirë. Po, mm. plus me flokët e bardha për natën e bardhë. Po, gjeni si se ka gocën e vogël. Po, po, me po, me gjithë Maddie Ziegler. Jo, sjell vetëm atë, jo, dhe sjell edhe CD. Maddie Ziegler edhe dhe bashkë me Sian sigurisht do thoja edhe aktori Shia LaBeouf. Po. Të tre bashkë, është shumë mirë. Vëm një kafaz të madh kështu që të bëjnë atë koreografinë e këngës atje. Mm. Gonna sing. Tam. Um, po më pëlqen shumë, është artiste shumë e mirë. Shumë mirë, shumë mirë. Unë do doja ndoshta uh, aty fshirin e si disi këtu do ishte. Ah, mirë do ishte. Do ishte nona, do ishte gjyshja. Ata janë gjysmë gjyshër. Ai ma. Ose në Phil Collins për shkak të një gjë kështu. E di që Phil Collins është i vjetër. Ku vjen më? Por u të vjen Phil Collins të çaka. Mirë, nejse, okay. E lëmë kaq. Ju kë do të kishit dashur, jam kurioz. 069 20 70 222. 069 20 70 222. Ndoshta dikush nga bashkia na dëgjon. E të shikoj se kë duan njerëzit se E kë mund të sillnin ditë. Ndoshta ata kanë bërë një sondazh, e ka dalë John Newman, po e kam vështirë ta besoj. Dëgjojmë, dëgjojmë këtë zërin. Dëgjojmë këtë zërin e përgjumur për sot. Duhet të gjeni se kujt i përket ky zë, miq të dashur. Kujdes. Natyrisht ajo që ka qenë më e rëndësishme në fëmini për mua kanë qenë librat. Libri im i parë ka qenë në bibliotekën e qytetit, ka qenë libri i Don Kishotit, përkthimi i Fan Nolit. Mm. E dëgjojmë dhe një herë se unë nuk e kisha mendjen, më fal. Po, e kam këtë librin. Natyrisht ajo që ka qenë më e rëndësishme në fëmini për mua kanë qenë librat. Libri im i parë ka qenë në bibliotekën e qytetit, ka qenë libri i Don Kishotit, përkthimi i Fan Nolit. Hmm. Kush është ky? 069 20 70 222 069 20 70 222 Po zë të zë edhe unë atë kam si botim Një, jo, jo Por në qytet ishte libri i parë në bibliotekën e qytetit, po them Ah, okej, okay. Mhm. më fal Që që Që që i bjetë këtë qenë shumë komë parë Po Nejse, okej, okay. mirë, po, e lëmë kaq nga zëri që E lëmë kaq se nuk dua ta, nuk dua që ta, ta ngas më tutje Na la trenide Na la trenide është anagrama Për ditën e sotme, kjo është për një shportë dhuratash nga Bio Center Albania. Kujdes, shportë e mbushur me bio. Na la trenide. Juve që sapo na bashkoheni, keni shansin e fundit për të vrarë mendjen. Me këtë unë i kam ndihmuar miqtë tanë që na dëgjojnë deri tani. Duke thënë se fillon me N dhe mm -hmm. ka të bëjë po themi në një kontekst antropologjik mund të ishte më e lehtë, nga lashtësia e viteve. Mm -hmm. Po mor vesh. Neandertali. Na la treni dhe. E ka gjetur Herta 585 i mbaron numri dhe fiton dhuratën nga Bio Center. Të lumtë Herta, e ke gjetur dhuratën tënde këtu nga Bio Center Albania, do të ishte më. Kam gjetur këto, po s'ju kam çuar mesazh. Në s'na ke çuar shumë, shumë keq, shumë keq. Fitoi Gimbaçi, nuk i jepet se vjen këtu. Ke konflikt interesi. Është Joni ti. Atëherë. Ëm um, Ne nuk do të flasim për një libër sot, uh, konkretisht. Kur hapet panairi, por do të flasim për libra dhe për panairin. Uh, panairi është hapur që nga dita e mërkurë mm -hmm. këtu në në kryeqytet në pallatin e kongreseve, siç quhet ende, dhe dhe ndodhet nga nga këtu ku jemi vetëm 100 metra larg. Ti ke qenë fakt e mirë nise ti se kur po nisesha thashë pallati i kongreseve po sa u mendova thashë po po pallati i kongreseve po e di e di është po ka ngel ka ngel ajo në Megjithatë Arditi thotë pallati i koncerteve, për shkak se me që bën Këngën Magjike atje, po. Mm. Në fakt kam qenë pothuajse gjithë këto ditë të panairit, dje madje u bë një debat interesant me konceptin se si si po shkohet midis raportit të librit dixhital dhe librit letër. Mhm. Mm Personalisht për unë i përkas atyre që e dua akoma librin shumë letër, Edhe por për... njëkohësisht e dua ta ndjej e ka ka atë konceptin intim, por njëkohësisht unë s'mund të shmang pyetjet për shembull si ndjehet dikush tjetër në të njëjtën kohë me mua duke lexuar këtë libër. Që po e lexon uh, që po e lexon me mua, që mund të mhm. jetë burrë ose grua, mund të jetë më i madh ose më më i vogël, mund të jetë me me gjuhë tjetër ose me gjuhën time, do. Janë shumë pyetje interesante që të vijnë ndonjëherë dhe mm -hmm. dhe për mua ka ka ka disa të mira, Por në Shqipëri ka një të keqe të madhe dhe që unë e theksova shumë që është frika nga plagjiatura. Ne kemi pas plagjiat edhe pa këtë konceptin dixhital. Tani siç duket mund ta kenë shumë thjesht ta kopjojnë projekte dhe frikën frikën e kopimeve e piraterisë pra. Është një pirateri, domethënë që duhet duhet të pasur në shqetësim dhe u bëra thirrje dje botuesve që të gjejnë një mekanizëm bashkërisht që t'i shkojnë deri në fund rasteve kur kur konstatohet mm. vjedhja të shkojnë dhe ta denoncojnë dhe ta bëjnë shembull që të paktën të frenojnë se unë jam dakord që mund të pëlqejë shumë poezia e Soreskut ose ose pjesë të Kunderës ose Ekos edhe të të pëlqejnë të duken si tuat edhe t'i marrësh, por mm -hmm. është e tmerrshme, nuk nuk besoj domethënë se Kjo lloj vjedhje i, i kalon përmasat edhe të, të atyre vjedhjeve banale që mund të ndodhin në dyqane e gjëra, sepse e bën një njeri nga i cili ne presim që të na japë një ide. Ndë, kjo vjedhje intelektuale është është e rëndë, është shumë e rëndë. Po mirë, po si shpjegohet për shembull që në botë sot Kindle-i, ë, uh, si njëri prej lexuesve, por ka edhe të tjerë, janë shumë të përhapur, uh, librat elektronikë janë shumë të përhapur dhe botuesit e mëdhenj botërorë Sigurisht që ka pirateri, por nuk janë aq të shqetësuar. Ja, ja, janë proces, në... nuk ka nuk janë aq të shqetësuar sepse në botë ke shembuj që ministri gjerman, presidenti hungarez për ca për 3-4 fraza që mund të kenë marrë, domethënë dhanë dorëheqje po, nga po, postet e tyre. Po, tani flasim për plagjiatur, për apo po flasim për pirateri të librave që shiten. Jo, jo, jo, flasim për plagjiatur, për ato që vjen Mu do mvinte keq që të lexoja një autor që të mendoja se ai është shumë i mirë dhe të kuptoja që pastaj s'ka qenë vepra e tij se po. i ka mm. marrë nga diku tjetër, kështu që në Shqipëri ky është problem. Mm -hmm. Në të paktën nuk nuk kemi pas nga këto shembuj, se bota ka dhënë shembuj dhe ato nuk guxojnë ta bëjnë mm -hmm. një gjë të tillë. Kurse në Shqipëri është e domosdoshme që botuesit të bëhen bashkë. Dhe rastet kur kur konstatohen këto plagjiate, të kujt kujtdo niveli qoftë. Mm -hmm. Duhet bëhen duhet ndëshkuar, sepse duhet ndëshkuar, duhet ndëshkuar sepse kështu vendosim kufi. Prandaj nuk janë shumë shqetësuar në botë, se vendosur këta kufij më. Edhe se ça m'ndodhi uh, sot rastësisht meqë ti hape këtë bisedë, nuk e di sepse kur u zgjova me të hapur sytë në mëngjes, m'u kujtua një libër i cili quhet A Million Little Pieces. uh, një milion copëza të vogla. Që e ka shkruar një djalë i cili ka pasur një problem me drogën. ë uh, Dhe ai ka shkruar është një libër autobiografik. Mm -hmm. Diku rreth 10-12 vjet më parë, diçka e tillë, uh, ky libër uh, e merr Oprah, kjo e famshmja e televizionit po, amerikan. Mm -hmm. Dhe e bën uh, pjesë të librit të, të klubit të Oprahs. Po të bëhesh pjesë e klubit të Oprahs do të thotë që do shesësh miliona kopje. Vetëm kur i vënë atë O-në si stampë librit sipër, pastaj ato librat ikin si hallva. Dhe do të thotë që ti si shkrimtar kap 3-4 milion dollarë, domethënë dhe, dhe jeta jote bëhet. Dhe ajo e mori për shkak se ishte një histori e vërtetë dhe e bëri këtë libër pjesë të klubit të saj. Mm -hmm. Dhe del pastaj 6-7 muaj më vonë që disa Një pjesë e vuajtjeve të përshkruar në libër ishin të trilluara. Që ky nuk kishte qenë me të vërtetë aq rënd, që mm. kishte ekzagjeruar me gjërat që kishte bërë dhe libri nuk kishte, domethënë ai e tregonte si histori të vërtetë. Dhe Oprah e mori prapë në emision. Dhe i tha turp të kesh. Domethënë nuk ishte tamam plagjiaturë, por vetëm fakti që ai kishte trilluar ngjarjet, pastaj shiste sikur Ishin të vërteta. Një jetë e vërtetë, ngjarje të vërteta, bëri që ai të shkonte nga Maja e Olimpit, Pra ishte ka ai. Ai gënjeu, nuk tha që pandershmëri. Trill, domethënë. Po ishte pandershmëri. Po prap nuk kishte vjedhur njeri, domethënë. Nuk kishte vjedhur njeri. Ishte ti apo prap. Po dhe kaq mjaftoi. Dhe ai u ndëshkua pra, në mënyrë shembullore. Në në raport brenda vetes që ka ka thënë që këto më kanë ndodhur realisht dhe del që nuk kanë ndodhur. Ne kemi që domethënë nuk dua të flas konkretisht se duke mos qenë ekspert të them të marr ekspertizë, por po hasja te një shkrimtare, pjesë i kisha lexuar tek Kundera dhe u mm. trondita domethënë dhe Wow. Edhe i kisha lexuar pra, kështu shumë të shpejt, domethënë. Dhe... Po mirë, këta gjetën nga të gjetën. E shikon, po nëse nëse doni. Kundera është kaq tronditi sa. Për domethënë, vend po, voton. Gjeni ndonjë kështu, ndonjë autor nepalez, a ku di unë se çfarë, domethënë, ndonjë gjë kështu, ndonjë ndonjë vajzë nga Australia që ka shkruar një libër që s'e ka lexuar kush edhe merrjani. Po bëj shaka. Por po jo kunderën. Ktu ka ndodhur, kjo jo, ka ndodhur më përpara, ka ndodhur domethënë se prandaj dhe duhen studiuar me themel se ka qenë ideja që këtu s'do vijnë shumë autor. Po. Si ka shkuar më të vijnë po, gjithë të autor domethënë dhe ka hasur dhe ka hasur Eldoradon poetike mhm. domethënë dhe iu ka duk normale për ta. Kjo rrugë do të marrë fund. Domethënë dhe kështu që ky koncept digital siç është ë i mirë, është dhe i keq për këtë pikë, por mund të shfrytëzohet, varet si e shfrytëzon. Mua më pëlqen domethënë ta ta shikoj se po shifja që ë Google-i për shembull kishte marrë përsipër që të fuste në në librat jetimë thuhet. Mm -hmm. Librat të cilat nuk kanë autor, nuk kanë drejtë autori, domethënë dhe ato do futen. Dhe është gjë e mirë që t'i njohësh, po. se si kanë, domethënë nuk do të vinte keq ta njihje shumë vonë një autor që ka qenë brilant dhe ti s'ke pas mundësi mm -hmm. ta mhm. kontaktosh se s'ka qenë shqip ose kështu. Pra, në këtë këtë gjë e ka të mirë. Ëh, Në në raportin tjetër nuk po themi atë që thonë këto ambientalistët që shumë mirë digjitali se nuk do të djegim letra mm. për librat që mm. që do bëhen letra. Ne nuk i djegim. Në këto dy pika, në këto dy pika ë uh, un them që duhen parë gjithë mirat. Ne nuk e shmangim dot raportin digjital. E-book-u është sidomos te të rinjtë është atraktiv, domethënë vjen dhe bëhet mhm. shumë i mm -hmm. rëndësishëm. ë uh, por duhen parë gjithë këto gjithë këto sfidat që që vijnë. Se për shembull do më pëlqente të shikoja si e shikon një libër që më pëlqen mua si si lexohet dhe në botë. Mm -hmm. Sepse do më bënte të isha më në korrent gjithë gjërave që që debatohen. Kjo duhet stimulu. Ty si t'u duk uh, panairi jashtë jashtë jashtë këtij debati. Shiko, ky panair, ky organizim i 18 e kam përshtypjen këtë vit. Vajte pe përjetove çfarë ndjen. Kemi, kemi diskutuar dhe dhe domethënë kam qenë gjithmonë që duhet debatuar dhe librat që shiten janë ato libra të cilët janë kanë pas një reklamë të fortë televizive. Të fortë televizive do të thotë që njerëzit kanë nevojë të orientohen. Ky është treguesi më i madh që njerëzit kanë nevojë të orientohen, të debatohet. Ë uh, me kënaqësi po e them që domethënë jo thjesht të diskutojmë ne këtu ose kam parë në në gazeta televizione. Ka ndryshuar debati gjatë vitit, nuk shkojmë më te panairi, domethënë nuk shkojmë thjesht te panairi po. Mm -hmm. Ka debate, ka mm -hmm. ka diskutime, ka emisione dhe faqe që i kushtohen librave, domethënë dhe që e e, e ndjekim me kënaqësi që ka një lloj Pikë orientimi, gjë që e bën shumë mirë. Domethënë ti nuk i thua dot pse do shitet ai libri i dobët, se edhe ai ka fatin e vet, domethënë, por të paktën kur e ke orientuar dhe njeriu mm. shkon pastaj me vetëdije te një libër që nuk. Nëse do të do, po sigurisht. Mm. Po ë uh, jo, se kjo është kjo është interesante se se sigurisht këto libra që që promovohen më fort në mënyrë televizive ne i kemi pasur. Nuk e dim akoma se do do të javën që vjen do të dim se cili ka qenë libri më i shitur i Panairit, por kam përshtypjen që që gjërat po ndryshojnë. kishte një periudhë ku shiteshin vetëm ata libra të cilët përmendeshin në ekran mm -hmm. dhe nuk lexoheshin, por shiteshin sepse ishin, domethënë, ke pasur uh, Kumbarin, ke pasur uh, librat e Fevziut, ke pasur uh, librin e Albatrosit. Ëm ehm, um, këtë vit është është kandidati i Blushit, domethënë këta librat e pompuar, po po e quaj kështu, që shiten shiten shumë, nuk e di se sa lexohen, por shiten shiten shumë. Dhe edhe në gazeta printohen pjesë nga libri mm -hmm. për mhm. shembull, dhe i bëhet një gjë që nga do të kthehesh ti dhe ajo është një lloj e ke parasysh se është afër vit i ri kur kur ushqenim atë gjelin me shuka ti ia hap gojën aty ia fut atë edhe ai fryhet dhjamë pash për shembull ai John Greeni ç'i duket sikur ka fituar Lezus kishte ardhur domethënë një libër i ri John po, Greeni qytet duke kërkuar Alaskën duke po. kërkuar Alaskën mhm. edhe Qytete letre që ka dalë para sa kohë duke po. kërkuar Alaskën që është libri i fundit ishin ca libra të Moravias mhm. që i kishin përkthyer nga ishte Toena Aq sa ç'është në Shqipëri, domethënë po e kanë patur atë shitje. Domethënë po krijohet një lloj uh, promovimi i librit jashtë panairit, jashtë televizionit. Është gjë shumë e rëndësishme. Mm. Është gjë shumë e rëndësishme. Po ajo për shkakun që më bëri më përshtypje është një gjë që po po, po shfletoja këtë librin Kadare i denoncuar. Nuk e kam fare me raportin e kësaj, por kisha një pikëpyetje morale që aty përmendeshin Emra, shumica e të cilëve në këto 25 vite ka qenë pjesë publike, ka qenë në mësimdhënie, në media, në në në shumë institucione. Dhe ajo që më vjen keq është si ka mundësi këto njerëz që e kanë ditur këtë llum ku kanë jetuar, nuk janë përpjekur fare të ta ta bëjnë publike me ça ka qenë kjo. Mm -hmm. Por të distancohen nga ajo pika o, o të të të japin atë pjesën e vet ta shpjegojnë si ka mundësi kanë hesht Janë njerëz të cilët kanë marrë pjesë dhe kanë qenë në dijeni si janë spiunu, si janë përgju, ça kanë bërë, ça kanë ditur, si përgjon një shok, kush i ka thënë, domethënë dhe a se aty janë me dokumenta, ëh, se aty firmos ai ish shefi i sigurimit të Tiranës, sa mm -hmm. i, i këtyre rretheve të tjera që vjen aty është në letër çdo gjë. E para Ajo të trondit sepse tregon se sa e e e e domethënë e vëzhguar dhe sa e kontrolluar ka qenë jeta në qarqet letrare të të Shqipërisë. E dyta sa i shtypur ka qenë zëri pastaj për për të folur më pas në fakt. Patjetër, s'ka kështu, por tani në gjithë këto vite kemi shumë pak raste. Dhe ke, më e keqja është se kemi raste për shembull që kur botoi Fatos Kongoli Iluzione në sirtar, iu mm. sulën pse foli. Ça ke ti që që thua? Do të thotë që është kaq kaq presion sa më duket, domethënë e them me bindje që Ë ka rënë regjimi, po s'ka rënë komunizmi. Njerëzit kanë frikë për të thënë ca ca raporte. Është e rrënjosur akoma. Domethënë është e tmerrshme se si këto në këto 25 vite kanë qenë njerëz që kanë pas mundësi të flasin dhe të thonë gjithë gjërat dhe, dhe i kanë mbajtur brenda. Po ç'është kjo domethënë ç'do të thotë? Mhm. Këto janë njerëz unë po domethënë të dish që është anormale të dish që ka ndodhur një gjë kaq e keqe që nuk të përket vetëm ty të ato punët ku je për shkakun, por mund të përkasin gjithë shoqërinë dhe mos t'i thuash ashtu, se mos t'i shpjegosh. T'i jep mundësi apo këto gjëra? Jo, për Oltën e ke çuar disa email dhe janë po, qartë, do të thënë. Çfarë do të thotë? Kam me po. firmë, anë, të gjitha. Dëgjo, ëm, se e diskutojmë më vonë Oltën, se këtu e kemi. Po do të thosha, ti çfarë çfarë ke blerë, çfarë ke zgjedhur ti vetë? Nëse mund të pyes. Unë në fakt mora mora Elias Kanetin se e kam shumë xhan, po kisha një ese. Mhm. E se. Ese. Nga Elias Kaneti. Ëh, ai nuk di, keni lexuar nga jo, Elias jo, Kaneti. Jo. Është një autor i jashtëzakonshëm, një nobelist, por ai ka disa libra është midis letërsisë dhe eseve. Ëh, ka një libër të jashtëzakonshëm, Masa dhe pushteti, që masa dhe pushteti. Ke mhm. koncepti sociologjik është nga ato raportet midis sociologjisë politike që është shumë interesant. Mhm. Mm Çfarë tjetër ke blerë Gimbaçi? Se këto uh, janë janë kurioz njerëzit. Hana Arendin. Hana Arendt. Mhm. Ëh Moravin. Si çfarë nga Moravia? Ka dalë dy libra me tregime domethënë që unë i kam shumë xhan mm. do të Është shumë i mirë. Po, Libri im i preferuar i atij meqë ra fjala është Të jetosh i dëshpëruar, Alberto Moravia. Shumë i mirë. Ka ka ka tregime shumë mm. interesante. Ka vërtet tregime shumë interesante. Apo indiferentët, është mm. tjetër shumë i mirë. Është një tjetër që quhet pa pa E harrova tani. Pa e ka një Do të thënë është historia e një djali, është e Moravias, është shumë i bukur. Po e harroj, është me pa, kjo si me thënë pa ndjeshmëria, po është një fjalë tjetër tash. Pa bind, pa bind, do të thënë mosbindje, mosbindja. Quhet. Më falni, mosbindja. Ë, në fakt po i shikoj dhe, dhe kam kohën t'i marr se i bëj një studim kështu gjatë dy-tre ditëve dhe ditën e fundit i për ta parë. Dhe kam parë tituj, është është interesante sepse edhe botimet janë përmirësuar goxha, domethënë. Ka Janë vërtet ndihet. Ka ndryshuar, ka ndryshuar raporti i i botimeve. Ë është libri i i fundit i Bukovskit, Shumë tituj fat fatmirësisht kemi diskutuar. Mm -hmm. Domethënë më vjen mirë që janë tituj që i kemi debatuar. Edhe ne. E, i kemi debatuar këtu, domethënë dhe dhe është kënaqësi ë që i shik i shikon aty që janë bërë pjesë pjesë e leximeve. Mhm. Mm mhm. Mm dhe e, mendoj që ky lloj debati që duhet duhet duhet përfshirë më shumë, domethënë në librat që se koha është ajo që i gjykon, por ka disa libra nga mënyra se si i orienton ato drejt, domethënë dhe Sa më shumë të orientosh drejt librit të mirë ose drejt atyre që mendon se vlen, mm -hmm. se ka disa arsyetime për shkurt te pika, se u bë një debat që ne kishim për për çmimet Kult dhe ë ishte dikush që thotë që pse s'e merr filani se më, më pëlqen shumë mua, ëh? Po. Këto nuk janë argumente. Po. Tani pse s'e fitoi pse s'e fitoi Mira Meksi ishte ishte po, një po. pyetje, domethënë kur fitoi uh, Ardian Kyçyku me me Home dhe shumë i merituar. Po si mund të diskutohet? Ai që fiton për për librin e vet, që e ka merituar dhe sigurisht ka bërë një libër shumë të mirë, siç është Home, uh, nga Ardian Kyçyku, me çfarë ashtu vjen vjen të thonë, pse s'fitoi ky po fitoi ai? Si Jay-Z kur ishte tap, edhe thoshte pse s'fitoi pse s'fitoi gruaja ime. Më lejo të them dy gjëra. Mm -hmm. E para herë këtë me çmimet e, e ka zgjidhë Don Kishoti i Mançës që i thotë uh, ti djalë pse mërzitesh i thotë që çmimi i parë jepet gjithmonë thotë për mik. Çmimi i tretë jepet për gjynah, çmimi i dytë është çmimi i vërtetë. Ë kurse ajo që mbeti dhe që unë e, e thash më shumë nëse ishte që gjithmonë më kujtohet Mark Twain-i. Dhe edhe kur shkruaj kam mend pikërisht atë që është një tregim udhëtimi i kapiten Stormfildit në Parajs. Dhe është në një moment kur ai kërkon atë në Parajs dhe thotë tani Shakespeare thotë është kryepoeti besoj apo jo. Jo, ai thotë se është e vërtetë. Këtu thotë, poeti më i mirë që mbahet është kryepoeti, është një këpucar nga Tenesi. Pastaj vjen një rrobaqepës, pastaj vjen se këtu thotë parajs, nuk ka këtu jo media, jo botuesi, këtu çdo njeri merr vlerën e vet. Hakun tamam. Pra, është është hyjnore të mendosh se ti ke dhënë perfekten, mm -hmm. ëh? Vetëm se ne un, un kur lexoj dhe kur diskutojmë bashkë për librat dhe kur të them për një libër, gjithmonë kam mendje, ore mos më ka shpëtuar ky këpucari nga Tenesi, mm -hmm. mos nuk kam arrit dot e kam pas aty dhe nuk kam ditë ta mhm. lexoj. Mm -hmm. Kështu që nuk nguroj kurrë, domethënë të lexoj libra të pa, domethënë me emra të panjohur, libra tentoj që të mos mos ndikohem fare, domethënë po të shkoj drejt një pike që mos mos nguroj me emra të cilët Nuk m'i ka thënë askush, dhe t'i lexoj. Sepse gjithmonë ky tregimi këtë këtë më bën. Ore e ke pas kpucarin aty dhe nuk e di ta lexosh se e ke gjykuar si kpucar në kohë që ai ka qenë poet i shkëlqyer. Dhe kështu thotë ai bënte bënte mm. poezi ky kpucari nga Tenesi thotë që për dashurën vet po s'ia botoi njeri thotë se këtu mm. në parajsë thotë nuk ka këtu jo botuesi media. Kështu që duhet parë domethënë në këtë pikë dhe më vjen mirë që këtu kemi diskutuar autorë të cilët vërtet nuk kanë qenë ose nuk kanë debatuar, edhe po tashmë janë tashmë janë pjesë e tregut. Ëh. Mm -hmm. Kështu që e kthem po po ta kthem te ky raport i çmimeve. Nuk ka gjëra perfekte, nuk nuk mund të funksionojë, nuk nuk nuk mund të thuash çdo juri ka ka ato objeksionet e veta. Çmime perfekte nuk ka. Ka preferencat e hm? veta. Ka preferencat e veta. Nuk ka gjëra përfundimtare, mm. nuk mund të thuash ti që bëre gabim që që zgjodhe këtë. Kështu që besoj se gjithë këto debate pse s'ia dhe filanit se më pëlqen mua, nuk janë kot. Jan janë normal. Janë kot. Mirë, unë dua të të falenderoj shumë ë uh, për kohën tënde sot në mëngjes. Uh, Miq të dashur, ë uh, ky panair i librit do të vazhdojë të jetë i hapur edhe për deri të dielën. Po, mm. edhe deri të dielën ë uh, në që vjen këtu në klubin e mëngjesit, miq të dashur. Tani Naughty Boy bashkë me Beyoncé, kjo quhet Running në Club FM në 104. Ora është 8:40 minuta, po shkon 8:41. Kthehemi pas pak. These four lonely walls have changed the way I feel. The way I feel. Kështu. Sot muzikën e zgjidhni ju në klubin e mëngjesit, prandaj mund ta shfrytëzoni 069 20 70 222 numrin tonë për të për të kërkuar këngën që doni të dëgjoni sot mëngjes është e premte. Edhe jemi në prag fundjavës, nuk e di nëse keni një plan juve. Për këtë fundjavë, por bëjeni të bukur, se koha po na mban. Mm. Kemi thënë shumë like për uh, këtë motin e po, po. nëntorit. Nëntorit. Super. E shikoj për shembull që na kërkojnë uh, A Day in the Life nga The Beatles për të dëgjuar sot mëngjes. Në faqen tonë Facebook është uh, Imaginary, është një këngë nga Brennan Heart dhe Jonathan Mendelsohn. E kërkon Endriti, ta dëgjojë sot mëngjes. Adele Hello e dëgjuam, kërkojmë nga UB40. Ju përshëndes fort thotë uh, My Friends Always from Great Britain. Mm. Nga mm. Britania e Madhe. Mm. Gwen Stefani na e kanë kërkuar. Used to love you është uh, një këngë që luan Gwen. Po shkruaj Gwen Stefani. Gwen mm. Stefani është um, Është pjesë e jurisë në The Voice në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ëh. Mm. Dhe Gwen Stefani është 46 vjeç. Është kaq shumë në formë. 46 vjeç është Gwen Stefani. Kujt jam vërtet më. Është e datlindjes 1969. Mm. Dhe dukej, sigurisht që do të ketë bërë ndonjë gjë, me siguri. Por uh, më shumë se 29 a 30 nuk jepte. Nga 46. Mm. Mbas mbas po tani po supozoj unë. Ja është në formë. Se fytyrën, okay, fytyrën mund ta ketë mund ta ketë përpunuar, domethënë pak me këto kirurgjirat e këto gjërat, po Po edhe trupin e ka po palestruar. Trupin, wow, për 46 vjeç, ajo. Se po shihja ishte tek uh, Jimmy Fallon një Mm. Një pasdite dhe u habita. Kështu që le ta dëgjojmë këtë këngë nga Gwen Stefani. Kjo është Used to Love You, e shoh ACDC, Stromae, Caro Emerald, Disclosure janë duke ardhur gjithë me radhë, por Të presim, të presim. Le të le të presim, po. Le ta dëgjojmë, le ta dëgjojmë gocën nga Orange County në Kaliforni, dikur vokaliste e grupit No Doubt, nuk e di nëse e bën akoma. Po kujtoni Rozi. Kujtoni po. Atëherë, atëherë, kemi dy gjëra tani në klubin e mëngjesit. Mm. Fillim mm. Olta, nëse ka një fitues të lutem ma jep. Po, më kanë thënë mashkull. Mashkull është burrë, burrë, burrë, burrë. Mm. Dhe ka gjetur Selena 277 i mbaron numri do ta çojmë tek Magic Fork. Bravo Zonjusha Gomez. Mendojeni veten sikur keni shkuar në Stamboll e jeni atje tek pazari i madh. Mm -hmm. Të pëlqen një, ku di unë tashi, një rrugic nga këto rrogozat apo diçka nga këto ornamente. Ju dini ngjyra ka atje, gjëra që varen nga tavani, gjëra që etj etj, çanta, falso mm. sa duash. Ëm, do ta pyesësh, më falni, po fijati, sa është fijati i kësaj? Ëh. Ëh. Fijati 069 20 70 222 Dërgoni mesazhet tuaja Ah! Ja bëna jati Ah! Tani, tani flasim Tani flasim bash për fijatin Okej, okay. na shkruani pra 069 20 70 222 Tematika sot është le të flasim turqisht në klubin e mëngjesit Për uh, pyetjet Ndërkohë kam një tingull misterioz që dua ta ndaj me ju Dhe veç kësaj pastaj Kam përgatit edhe tre pyetje nga sa e njohim kolegun apo kolegen, do të hedhim shortin, do të shikojmë se ah. kush prej jush do të jetë viktima e lojës për uh, ditën e sotme. Dëgjoni pak këtë tingull. Pyetja është edhe përgjigjja duhet të jetë ekzakte. Çfarë po dëgjojmë? Kjo ishte. Jeri u tremb Jeri mbyll sytë Ça po dëgjojmë? Mm -hmm. 069 20 70 222 069 20 70 222 Adi e ka gjetur më bëri shenjë mm -hmm. 069 20 70 222 Por ka një specifikë mm -hmm. Ka një specifikë Nuk është Okej. Okay. Okej. Okay. Kjo është, ky është tingulli kush e di. Jo, nuk është shumë vështirë. Mm. Pa, është e premtë sot. Në klubin e mëngjesit muzikën e zgjidhni ju meqë ra fjala 069 20 70 222 për atë. Atëherë Jeri, pse s'e kemi shortin? Okej. Okay. Hidhet shorti. Le të zgjedhë Adi i pari sot. Dakor, pse jo? Dakor. Atëherë, le të zgjedhë Adi. Tjetër. Le të zgjedhë Adi sot i pari. Le të zgjedhë i pari, le të zgjedhë. Të rënd. Adi. Në më ti hanti të rënd. Mos. Adit i ka rënë e bardhë. Çfarë është kur do t'i bësh? Edhe unë e kam të bardhë, Olta ta gëzosh zemrën. Mhm. Unë luta. Sa herë Olta bën lutjen që mos i bjerë, Oltës i bie gjithmonë. Adi ka kontratë me Zotin? Po dhe unë kam, po me sa duket s'kam kontratë. S'e kam rinovuar. Është interesante për shembull sepse ë uh, në mua për shembull, mm. ngaqë jam i me sa duket i loguar në Facebook, në më falni në YouTube, Tam. më dalin të parat videot që dëgjon çuni ose shikon çuni. Shiko ça mm. kam unë oh. në, në YouTube-in tim për shembull. Twinkle Star. Apo jo. Jo. Kjo është jeta e një prindi. Ky është tingulli i shpisë tonë, jam i sigurt Edhe të shumë prej shpive tuaja Mirë se vini në botën magjike Të fëmive të sotëm Ja një këngë Që dëgjojnë kalamaqërit Më fal do kthejmë nga ana tjetër. Edhe unë. Po thashë që vetëm në shpinë tim e dëgjoheshin këto. Oh zakonisht unë fle i pari Bulohu, n'gotë n'gotë Ua një peshk Mirë, okay. Bravo sa bukur. Zgjoni, zgjoni kanë më. Zgjo klubi i mëngjesit. Oh, okay, ja ku jemi. Të lutem se kam kam një vërejtje nga ato që na dëgjojnë po. që mos bërtisni shumë kur jemi në transmetim. Në transmetim. Po. Mm. Mos bërtisni shumë. U trembën. Ma kanë thënë disa herë në fakt. Kush po. ai i njëjti? Të njëjtët, po. Mhm. Na keni trembur pacientët madje, më thon. Trembur pacientët. Shiko, um, thuaj atyre në çmendinë që pacientët tuaj kanë probleme që nuk vijnë nga radio ose nëse ndoshta çmendina nuk duhet të mbajë radio. E morët përgjigjen, ëh, e morët. Po. Um, sa më dëgjim tani. Ne. Tashi. Ne nuk ju themi se si ta bëni punën tuaj. Nuk i themi, nuk i themi, e ke parasysh. Ne nuk i themi mos e shty shumë karrot. Pritet çik më thell, atë po, pra. kështu. Bëj bëj një bëj një çik për tjetër, a ku di un se çfarë. Ashtu i themi. Nëse, okay. Olta duhet të largohesh pra, tani. Olta duhet të largohet, e dashur. Ja vijmë tek loja sa sa e njohim Oltën. Sa e njohim Oltën bëhet kështu. Un kam tre pyetje. cilat përfundimisht do ja drejtojmë Oltës pak më vonë. Fillimisht këto pyetje janë për ju, po ju duhet të përgjigjeni ashtu si mendoni se do të përgjigjet Olta. Pra mos u mundoni të jepni përgjigje nga vetja, por përgjigjuni sikur të ishit Olta. Dakor. Këtë do të bëjë edhe Jeri, këtë do të bëjë edhe Adi. Po, mëngjes. Do të përgjigjen sikur janë Olta, e pastaj do të shikojmë se kush prej jush Ka tre përgjigje që janë identike si të Oltës. Po. Atëherë pyetja e parë, mm. Olta nuk na dëgjon më, na dëgjon më? Jo, më sa duket ja, okay. është larguar. Atëherë, pyetja e parë është kjo për Oltën. E dashur Olta. Nëse do të ishe e detyruar që Olta ka një vajzë. Tam. Po. po e zëmë se Olta bën një djalë. Mhm. Dashtë zoti, një djalë të shëndetshëm, e të mrekullueshëm, por i vihet një kusht. Emrin do t'ia vërë ose frigorifer Opa. ose lavastovil. si do t'ia vërë emrin djalit Olta? Frigorifer, frigorifer ose... apo lavastovil? lavastovil. Këto janë dy zgjedhjet e vetme. Unë po mendoj si mund t'i thërrasë shkurt, se janë të dy shumë emra të gjatë. Frigo. Frigo. Apo lavo. Lavo. Ose Vili. Ku di unë tash? Se ai mund të thon Feri. Feri dhe Vili, nuk e di. Feri. Pra, nëse yes, Olga do të ishte e detyruar të zgjidhte midis dy emrave për për djalin e saj. Mm -hmm. Potencial. Do t'ia vinte frigorifer apo lavastovil. mund të thuash dhe Rife shkurt. Se Feri. Jo, se Feri po. tingëllon Si ferri. Çuditshëm. Po, eh. nëse e di vetë ajo. Le të shohim se ç'do zgjedhë Olta pak më vonë. Ju mundohuni ta parashikoni. Pyetja e dytë. Mm. Olta, do të zgjidhje që në mënyrë të magjishme të ndryshosh çdo vit gjini? Pra vitin tjetër Olta të jetë mashkull. Vitin tjetër. Pastaj prapë femër, pastaj prapë mashkull, pra çdo vit një gjini tjetër. Çuditshme. Pra do doje që në mënyrë të magjishme të ndryshoje çdo vit gjini? Apo që çdo vit ishe ndrysh e detyruar të ndryshoje shtëpi. Çdo vit nga një shtëpi të re. Të ndryshosh gjini apo të ndryshosh shtëpi. Ka njerëz që kanë tmerr. Ka. Të ndërrojnë shtëpinë. Me gjithë lëvizjet. E sikletshme është. Është e sikletshme është. Hip e zbrit, hip e zbrit, e zbrit. Gjithë ato. Pra çdo vit në mënyrë të magjishme të ndryshojë gjini apo çdo vit në mënyrë të magjishme të ndryshojë shtëpi. Mhm. Mm Ç'do të zgjedhë Olta vallë, kush e di? Mm. Me spec kjo pyetje. Pyetja e tretë dhe e fundit për Oltën. Mhm. Mm është Olta. Do të zgjidhje që të bëheshe përfundimisht të humbje mundësinë për të folur. Pra ah. memece. Po. Apo dorace. Asnjë nga duart. Pa duar. Pa duar. Pra, Olta të humbasë. Domethënë mund ta bëjmë kështu. Olta të të presim gjuhën apo të të presim dy duart? Çfarë do zgjidhje? Mhm. Midis këtyre dy tmerreve. Të të presim gjuhën, e të mos flas dot më. Po, po, po. Apo, apo të të presim duart. E të mos prek dot më. Por të flasësh normalisht, madje bilbilosësh pafund. Dy cungje. Dy cungje. Po. Tmerr. Okej, okay? po do të jenë uh, premtojmë prerje të shpejta, pa dhimbje. Pa pa pa. pa. Pra ç'do zgjidhje Olta, edhe një herë tre pyetjet janë. Nëse okay. bën një djalë dhe detyroheshe do të vije emrin frigorifer apo lavastovil për uh, djalin e vogël. Ëm mhm. uh, dhe e dyta është të ndryshosh çdo vit në mënyrë të magjishme gjini apo të ndryshosh çdo vit në mënyrë të magjishme shtëpi. Mhm. Mm dhe në fund fare do të zgjidhje Të mbetesh përgjithmonë me mëngë apo përgjithmonë dorace. Të tre. Tre pyetje të vështira për Oltën. Kthehemi mm. mbas pak në klubin e mëngjesit. Ju mund të dërgoni alternativat tuaja në 069 20 70 222, mbas pak do të shohim se ç'do të na thotë Olta vetë për këto treja. Kjo këtu është 6 vjet. 6 e ca vjet. Okej. 6 vjet e ca. Me nëse s'u shpreha unë gabim. Po, po. Tani, Olta, po. uh, në fillim fare kur uh, flasim turqisht dhe themi Fiat, jemi duke folur për çmimin. Çmimin, pra, bravo. Çmimin. 905 i mbaron numri Lulit dhe do ta çojmë tek Magic 4 këtë fundjavë. Okej. Okay. Jo, Mirë. Ëm, um, nëse unë uh, jam në Stamboll dhe më del një problem, Nuk po ja shpjegoj se çfarë lloj problemi. Por. Sepse në këtë mënyrë do ju ndihmoja më tepër se dua ta ta rris pak shkallën e vështirësisë, mm -hmm. po më duhet që të shkoj në një në një hastane. Mhm. Mm në një hastane. Okej. Okay. Ku kam shkuar? Nëse shkoj në Stamboll në një hastane. 069 20 70 222 Dërgoni mesazhet tuaja Ja, ja, ja, unë nuk frekuentoja ashtu lloj lokalesh Olta, po. nëse e dashtë zoti mm -hmm. ta uroj, bëheni me djalë. Edhe s'e kam kusht të domosdoshëm, gjithsesi faleminderit. Është hipotetikisht Olta. Po edhe një vajzë po ti, sepse Olta me sa kam kuptuar unë, ka një vajzë do dhe një të dytë. Po em çfarë të dojmë, çfarë të dojmë? Po, po, po e më mirë ç'të thotë ai lart. Ah, pra, te ke fundit. Kotën. E ka fjalën për drejtorin e Club FM. Çfarë thotë ai lart? Apo pa për zotin. Për drejtorin e shtëpisë. Për zotin. Ah për burrin. Për burrin. Domethënë burri rri në kat tjetër? Është një kat më lart, se kemi dupleks shtëpinë. Ti të mban në bodrum Asa që gjithmonë Rri ti në bodrum edhe tashi Mirë, okay. Atë, Olta. Të vë një kusht jo të bukur për djalin tënd. T'i vësh emrin ose frigorifer ose lavastovilje. Po, po, po. Ky është kushti. Djali është i shëndetshëm, i bukur e gjitha. Por emrin duhet ta ketë ose frigorifer ose lavastovilje. Si do ja Televizor nuk ka shanse ta quajë, vetëm njëra prej këtyre. Unë kisha një lavatriçe, por Okej, po. Iku dai. Unë lavastovilje nuk kam në shtëpi. Ti t'ia vije emrin djalit? Kështu që po ja vë frigorifer më mirë se Aha, pra. Ha, më pëlqen më shumë frigoriferi. Atëherë. Frigorifer. Djali do të quhet frigorifer. Shkurt gëri. Frigorifer. Frigorifer Mullalli, miq të dashur, është uh, shoku i ri i klasës. O zot. Po mund ta thrasin edhe gori. Po pra. Po. Atëherë. Frigo. Frigo. Frigo. Çka thon njëri? Frigorifer. Njëri është sa ndërkohë, a ti ka thënë emrin e djalit? Lavastovilje. Ah, e komplikuar ajo. Jo lavastovilje, lavastovilje në mashkullar. Po. Iku tani, e dyta, e dyta po, po. Eh, për ti Olta shkjo. Do të zgjidhje që në mënyrë të magjishme çdo vit të ndryshoje gjini. Oh. Ah, sikur të ishte djalë. Një vit femër, një vit mashkull, po. Apo që çdo vit në mënyrë të magjishme të ndryshoje shtëpi. Atëherë edhe Adi është në tabelën e klasifikimit me 1 pikë, Jeri me 2 pikë kryeson. Pyetja e fundit, le të shikojmë se mos këtu ndahet shapi nga sheqeri. Po mirë. Ha një. Olta. Po. Ë, midis këtyre dy torturave, po themi. Do zgjidhje që të mbeteshe përgjithmonë memece mm. apo përgjithmonë dorace. Pra do të prisnin gjuhën apo do të prisnin duart. Po do rritet ajo. Në radio s'ma kuptojnë dot shkrimin. Po të si e vërtetë Olta. Po humor, ka humor. Ashtu është. Ju dua shumë. Ka humor. Kështu kuptohet, po s'do kuptoj hiç. Ka unë se unë kam gjë. 279 ta më thot Olta mos i merr të qëna. Po si t'i marr? Të mace. Të mace. Të mace. Mirë, faleminderit uh, Olta. Kjo ishte loja miqdashë, do të shikojmë se kush ka pasur këto përgjigje identike me ato që Olta sapo na dha. Ndërkohë, koha për të dëgjuar një lutje tani në klubin e mëngjesit. Kjo është nga Bon Jovi, quhet Ah, bravo. Ah, Lori, Lori. Living on a prayer. Okej. E dëgjojmë. Atëre, e ka gjetur. E ka gjetur Leti. Bravo Leti. Mos për ti. Leti. Ke fituar. 017 i mbaron numri. Shumë mirë. Hastane i thon spitalit. Dy bileta. Dhe gjumë të ëmbël. Dy bileta për kinema 57 te Tirana Ring Center. Te Tirana Ring Center. Atë zërin e përgjumur, gjithë njërinë. Atëherë, në qoftë se do të shkosh, edhe të vete mendja kur je në Stamboll për pak qejf në natyrë. Duhet të veshësh Një majo. Pat. Një majo. Majo. Majo, majo. Majo. Je në Turqi. Po. Ke shkuar po, për pushime. Po, po, po. Mos harro të marrësh një majo. Majo. Kujt i thon majo turqisht? Majo. Do. Se flen pacientët. Okej. Na shkruajnë, na shkruajnë. Mos qesh ashtu fort Lori, se i dhëmb koka. Janë të sëmurë, janë për gjynah Sapo kanë kryer prerjen e gjuhës Dhe është në dhimbje Fut një morfinë tjetër, këtu Sapo i doli narkoza Fut vetë morfinë shpejt Edi dëgjo Ok, mirë i përshëndesim dëgjuesit tanë në Në spitalin amerikan këtu në kryeqytet Në në në pak marë mos bërtisni tani Se kemi pacientë Ok, okay dakord, nuk bërtasim më Ju duam shumë Faleminderit për shërbimin Atëherë, ëm um, Okej, okay, mjaft me këtë. Okej, okay, okej, okay. po lojën time është Ornela 755 i mbaron numri fiton një dhuratë nga Electronic Line. Ej, po si si ka ndodhur që zërin e përgjumur ende nuk e kanë gjetur. Nuk e kanë gjetur. Po ç'të them? Faktikisht e lamë pak në harresë, sepse nuk e kemi përmendur më. Natyrisht ajo që ka qenë më e rëndësishme në fëmijëri për mua kanë qenë librat. Libri im i parë ka qenë në bibliotekën e qytetit, ka qenë libri i Don Kishotit, Përkthimi i Fan Nolit. Unë e gjeta. Mhm. Mos ta them tani. Po thuje. Sa do ta thuash? Sa gërma ka mbiemri? Nëse nëse ky, më e ka me 4 gërma. Bravo. Nëse ky do të ngiste një motor, ai motor do të ishte një MZ. I Servantesit. Po. Okej. Mirë, um, gocat kanë menduar një fjalë për sharadion e tyre. Po, ne jemi gati. E jeni gati dhe ne jemi gati, kështu që le të le të luajmë pak sharadio. Miq dashur, uh, objekti i kësaj loje është që së bashku unë dhe Adi, si djemt, do të do të ndërsehemi kundër vajzave në mënyrë që t'u gjejmë fjalën që ato kanë rënë në ujdi të fshehin prej nesh. Mhm. Dhe nëse ju e gjeni, dërgoni menjëherë në 069 20 70 222, i pari do të fitojë një dhuratë. Sha Radio, loja që vendos djemt kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Okej. Okay. Mm. Atëre, çupa. Po. Uh, fjala juaj është një send. Jo. Jo. Është një gjë që hahet. Po. Është një ëmbëlsirë. Jo. Është një frut. Jo. Jo. Nëse mos ishte birjan. Jo, jo, jo. Orizin tavë. Ja. Kush e di? Është tradicionale nga një zonë e Shqipërisë? Jo, mund ta thuash. Jo. Mund të jetë me gjizë ose me lakra ose me Jo, jo. Është byreku. Jo. Ç'i ka byrek? Nuk është byrek, por kujdes është një brumë furre. Fillon me B dhe nuk është birjan, nuk është byrek. Jo, jo. Byrek do të ishte. Po mi mund të jetë ajo që hanë përditë. Po, unë nuk ha fare nga ajo. Asun. Ua, ti sa fare ti, avansh ti. Kush e ose shumë pak. Gënjeva. Jo. Hmm? Po, ajo është. Po, ajo është. Ama po ti pra, hy. Mund të jetë fshati? Po. Mund të jetë integrale? Po. Mund të jetë bardhë, mund të jetë zezë. Edhe po, qyteti. Edhe Gruri. Mund të jetë Gruri, Misri. Okej, ishte shumë e thjeshtë. Po, unë thash, duke qenë se ishte e premte, thash kam zgjedhur një fjalë të thjeshtë fare. Po pse kështu apo? Po kështu kot për sport. Kot. Do një të vështirë ti. Ja, tash i kaloj ajo, e zgjedhëm ne. Hey, më shkruaj fjalën sot është e premte dhe siç na kujtoi Orgesa Zaimi, uh, princesha goth e klubit uh, Club e Femit, sot është e premte data 13. Pam. Unë e kam mbarësi, them të drejtën. Mua s'më thotë asgjë kjo datë dhe kjo ditë. Po, e kam seriozisht. Asgjë fare. Është për Tani vetëm nëse ndryshon ndonjë gjë tjetër. Janë gjëra për që s'ma, se jo, nuk janë. Jo, po po ti besosh çdo gjë ndodh, po. Po ti po. besosh çdo gjë ndodh, po e vërtetë është. Po ti besosh çdo gjë ndodh, e besoj unë. Unë nuk e besoj fare që kjo është e zezë. Unë mendoj që është një ditë. Shkoj unë e kontrolloj, shkoj te Raiffeisen-i fut kartën, unë shikoj llogarin. Ta kanë marrë, ta kanë zeruar. Jo, jo, jo. Ajo që besoj unë nuk ndodh. Prit kështu, ti do një kështu me me 19 shifra, e ke parasysh? Jo, më, po po kështu thotë kjo, po ti besosh se do. Fut kartën kontrolloje. Sa mirë do ishte ashtu, por ja që nuk është. Sikur sa duam. 39 390 milion, domethënë me të reja. Mhm. Ama më. Jo, më fal me të vjetra. Po ti kërkon që kërkon. Ha. Kërkon që kërkon. Ai dua me 390 milion i bëj fan. Po pse 390 dhe jo rumbullak. Po kot e mora kështu si numër thash. 390 afër 400 po mos bëhem shumë makut fare. 400 po, po. milion dashka ky. 999. Ç'do bëje ti me me 400 milion lek të vjetra apo ti. Po. Ose hajde po ta po ta bëj shumë më të lehtë. Po. 350 milion, jo, sa i bie më? Ë 300 mijë euro, rreth 300 mijë euro. Shumë pak, shumë pak. S'do bëja dot asgjë me to A me s'do bëja, ha, s'do bëja me 300.000 euro Pra shumë pak Shumë pak Do blia buk është e pandreqshme Kjo Kam nevoj për më shumë Ke nevoj për më shumë, po Tani do blie buk gjithë furrën. gjithë furrat e tjera çikë qark. Do blie buk. Po. Nuk do. Sa kushton një buk me mjaltë? Jo, është më specifike se aq. Mm. I kanë ardhur afër, por nuk është uh, thjesht shkrepja e një aparati fotografik jo digital, scanner është... ose çark. Jo. Kujdes, këtu tek fotografit jemi, mm. por mm. ka një specifik të veçantë. Shkrepja e një aparati fotografik jo digital është kjo këtu. Tam. kundër Gjeorgjisë në një ndeshje miqësore, por të gjithë janë të mirëpritur për të parë çunat për herë të parë, kjo është për formë, për të mhm. parë dhe formën e tyre, për herë të parë mbas eh, mbas eh, fitores në Jerevan të Armenisë. Kështu që Kështu që, dy bileta i fiton Geni, 666 i mbaron numri, pasi ka thënë aparat fotografik çasti. Bravo i qoftë, aparat fotografik çasti është çfarë eh, ne dëgjojmë në këtë klip, Po, na kanë gjetur në radion tonë. Mhm. Dhe bëhej fjalë për Bukën. E ka gjetur Elisa, fiton dy bileta për në Cineplex. E kanë gjetur Bukën vërtet? E kanë gjetur. Okej. Ë, atëherë. Meqë e gjetëm Bukën, ja një klip të vogël, kjo është për ty Olta. Okej. Dëgjoni këtu shokë. Bukë nuk ka për të gjithë. Këtu të qëndrojnë vetëm veteranët e luftës edhe komunistët. Ata që janë nga fundi të shkojnë të marrin te Pazari i Ri. Qartë? Na falni shokë, s'kemi ç'bëjmë, ë? Okej. Hajde Lori. Andej nga Pazari i Ri Lori. Keni, keni. Do furnizoheni ke Pazari i Ri. Faleminderit shumë. Tani shokë, veteranët e luftës ku janë? Shokë veteranë, afrohu. Dëgjoni, juve gjatë luftës jeni mësuar me vështirësi, apo jo? Keni ngelur pa ngrënë e pa pirë. Edhe sot do bëni si do bëni. Unë e kam shumë të vështirë t'ju furnizoj dhe juve. Mirë? Do vini nesër. Duroni sot. Faleminderit. Mirupafshim, natën e mirë, gjumë të ëmbël. Komunistët të futen brenda. Okej, okay, fjala e vajzave ishte bukë në shqa radio, miq të dashur ishte bukë. Edhe ne e gjetëm uh, relativisht kollaj. Tani është fjala jonë, edhe kjo është për dy bileta për uh, për uh, për të parë ndeshjen. Për parë ndeshjen. Mm -hmm. Po, për parë ndeshjen e kombëtares midis Shqipërisë dhe Gjeorgjisë do të zbresin çunat në fushë. Ë, uh, Xhani de Biazi do të jetë në pankinë, gjithë do jemi aty për uh, këtë ndeshje miqësore, për qejf tani se jemi edhe të kualifikuar tani, po mm -hmm. që shtriqemi ne. Do rrihemi, do rrihemi. Për qejf. Po gjithsesi, Është shumë shumë e keqe? Është shumë shumë e keqe. Dh? Dh, jo, dhuna. Dhuna. Jo, jo, këtë jo. e ka edhe. Okej. Okay. Po në kohë të sotme nuk është më? Ndonjëherë ka tentativa për këtë. Po. Ka përpjekje për ta risjellë. Ka njerëz që e auto bëjnë. Mhm. E auto bëjnë këtë auto kështu? Gjë e keqe. Po, gjë e keqe që në diktaturë ishte normë. Në demokraci ky është ndryshim. Në demokraci nuk duhet të ketë kështu. Njeriu duhet të jetë i lirë të hmm. Ka të bëjë me fjalën. Po, ka të bëjë me fjalën, bravo. Në studion numër 47 të Radios Club FM është duke bërë gati tani, është 16 kate më lartë, por gjithsesi, ne kthehemi të hënën ja, deri atë fundjavë të mbarë. E di Olta të punë. Olta, ndërkohë që Dori më ka thënë rroba banjo. Rroba banjo është saktë. Po. Në Turqi do ta çojmë në Magic Fork këtë fundjavë. Oh, Magic Fork. Mm -hmm. Dhe censura. Censura pra.